อะไรมีอะไรต้องมาบอกมาเล่ามาหาดูกันฟังบอกความจริงวันนี้ก็คุณหมอมีหลบขีดแกงแสดงอะไรเยอะแยะให้รู้ให้ได้ยินให้ได้ฟังมีคนเห็นแย่งไปด้วยหลุดไปด้วยคนไปด้วยชีวิตเราไม่โม ลาตื่นใจมาศึกษาไม่รู้จริงไม่รู้แจ้งครักอยากไปได้เป็นปัญหาเป็นธุระเป็นการบ้านหรือแบกไว้ยึดไว้จนหนักหนักที่เราสวดอาราหาเกทันจักขันธา อันข้างหน้าเนของหนักมีในโลกในเวทาในสัญญาในสังขาในวิญญาในโลกมนก็มีมากเทาโลกกายนก็เป็นโลกเวทนาที่มันเจ็บมันปวดมันทุกมันทุกข์ก็เป็นโลกโลก รสชาติต่างๆก็เป็นโลกความสุขความทุกข์ก็เป็นโลกความโกรธความโลภความหลงก็เป็นโลกมันเจ็บปวดสัมผัสบางคนก็สลบไปเลยมันป็ถูกตีมันป็ถูกห้าโถูกสองเจ็บสลบอารมณ์โลกมันเลยเจ็บปวดมาก บางคนเราบอกว่าเจ็บใจเจ็บใจเป็นเย็ดเลยเป็นโยกนะเลยขนาสัญญาอะไรเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับจิตใจมันจะแสดงออกมางร่างกายเลยไปหมดเลยขยายมันจะเชื่อโลก เวทนาอย่างเดียวสัญญาอย่างเดียวไปใกล้เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกเลสาเท่านั้เราอยู่มันเชื่อโลกไห้ความอะไรเดียวแค่เดียวเป็นตัวเลยออกสมองไห้สูงตายเลยสองสมองตายตรงนี้ สังขารวิยญาณไปติดอะไรมาไปยอกไปติดอะไรมาเป็นตัวเพื่อนอยู่เด็กชายก็ดีใจกเลยไปติดอะไรมาเป็นยากเป็นเด็กเป็นเด็กเป็นนิสัยเวลาพระเจ้าตรงนี้ เป็นโทสะจริตก็มีเป็นโมหะจริตก็มีแล้วก็ไม่ว่าตัวว่าตนกูกูมึนมึนอันนี้เราไม่เก่งไม่รู้แก่มาเรียนมาศึกษามาเรียนรู้เรื่องตามาดูมันเลยให้มันเป็นแจ้งครับจะได้ไม่ห้องไวะ เราไปของแรกความรักความชังไปของแรกความโกรธหลงหลงไปของแรกความมีมีมีนะไปของแรกความทุกข์ของแรกความทุกข์มาเกิดไปมาเกิดไปนะเดก็สลัดมาเดก็เห็นมันหลุดพอเห็นเราหลุดมันก็เราเห็น ของที่มันไม่ดีที่เราเห็นอันตรายเห็นความโกรธไม่ได้เห็นโดยตาเห็นด้วยความรู้สึกตัวด้วยปัญญามันไม่มีที่เราไม่ชอบแก้อะไรจะวนตัวได้มันไม่ชอบความแก้ว่าใจความมาก ทำชั่วทำบาปทำกรรมแต่ถ้ามันแก้นเราก็ตัวก็ไม่ค่อยจะกำเนิดวิปัสสนาจะความรู้แก้ให้มันเห็นแค่ความโกรธก็เลยเห็นแก่เห็นแค่มันก็มีนะความโลภความหลงมันมันก็มีนะลาเราจะมาดูเองก็มันมี มันยกให้ขึ้นเฉยๆมาดูเข้าไปจริงๆมันไม่มีอะไรเราเลยปรงไปแตกไปพันมันขึ้นมาว่าเราเราทุกข์จริงก็ไม่มีพอมีตัวคนรักษาคนตัวไหวอ้าวคนตัววิ่งหนีตลอดคนทุกข์ประมาณนี้มันไม่มี เราไปหลงฟันไปหลงแสงไปหลงยึดสร้างมโนภาพสร้างสมมุติสร้างบัญญัติเราไปหนอุปทานยึดยึดเราความสุขหาความสุขเรียนหาอะไรความสุขก็ไม่มีแต่ตัวความทุกข์ความทุกข์กลัวเท่าไรความทุกข์ก็วิ่งไป เลยไม่เห็นที่จะเราจะมาดูวิธีที่เราดูมันก่อนเราของจริงมาดูมาดูที่มาดูกายเพื่อเป็นรูปเป็นนาแล้วก็เป็นเรื่องมากด้วยกันเรื่องกายเรื่องใจเรื่องโลกเรื่องนามเมื่อเรามาดูิีมันจะบอกเราทุกอย่างอะไรมันไม่เที่ยงก็จะบอกอะไรที่มันเป็นทุกข ไม่ค่อจะบอกอะไรที่ไม่ใช่ตัวตนเราก็จะบอกบอกความจริงว่าเมื่อเราโตัวเราแสดงให้เรามันก็ต้องแสดงนะการที่เราเนี่ยสร้างสติเนี่ยสติมันก็คือความรู้สึกตัวรู้สึกรู้สึกแต่ว่าความรู้สึกมันก็มีมันก็แสดงออกมันก็บอก แสดงความหลงมันแสดงเราเห็นมันต่างกันนะตัวความรู้เรารู้ไหมเราดูเราไ่เห้นเราทราบความรู้แสดงความหลงไม่เห็นเราเปลี่ยนไปบทที่นั่งเลยสบายสบายอ้าวมันแสดงความรู้ไม่เห็นเห็นไหมถ้าเห็นเราทำงานเห็นเราโง่เราเห็นเราปฏิบัแต่ว่าเราเห็นอยู่ตลอดเวลา แต่เราเอามาเป็นความโง่เอาความโง่มาเป็นความโง่เอาความโง่ไปข้างความโง่เอาความหลงไปข้างความหลงทั้รท่องที่เขาแสดงเราแต่ดูแบบพลิกล็อกแบบดูมันเราดูหนังดูละพอถ้าเราดูแล้วมันจะไม่มีอารมณ์ถ้าเราไม่มีอารมณ์มันก็ไม่มีอารมณ์ ถ้าเรามีแนวร่วมก็วมีแนวร่วมไปสุขเกิดสนองโน้มนี่นะบางทีก็เศร้าโศกมน้ร้ายหลเลยมีแนวร่วมถ้าเราดูดีๆนะมันไม่ก็แสดงว่าเกิดขึ้นเลยในเรื่องอะไรต่างๆแค่แต่ความโศกก็เกิดเกลยไม่มีแนวร่วมความทุกข์ก็เกิดเกลยไม่มีแนวร่วมเกิดตอนนั้นก็เกิดแก่เจ็บตายเกิดเลย แต่ก่อนโอ้มันยิ่งไงญ่ไม่ว่าความปวดที่เราโอ้ย เหนื่อยหัวทุกหัวจนเขาวัดเขาวาเหนื่อยหัวทุกหัวจนนะเนาะเป็นโรคเครียดเป็นโรคอะไรกินยาอะไรต่างๆหลวงพ่อตายเลยหลอกไปถ้าเกิดมันไม่มีอะไร ไม่ได้ทำเกิดทำามแก่ความเจ็บควอมตายยิ่งเนี่ยเออเรินตรงนี้ ไม่มีใครเกิดไม่มีใครแก่ไม่มีใครเจ็บไม่มีใครตายอะไรที่มันตายแต่เรามาดูจริงๆมันก็เป็นธรรมชาติของตัวหมอหมดเป็นธรรมชาติของเขาเราก็เห็นการแสดงของเขาเราก็ดูไปให้มันเลยเกิด ไม่ให้มันเลยเกิดไม่ให้มันเรื่องมาก มีอะไรแสดงออกมาจบลงไปจบลงไปโอ้มันมากแสดงที่ไรก็อันเก่าเรื่องเก่าเร่อความโกรธก็เรื่องเก่าความหลงก็เรื่องเก่าเขาแสดงอะไรก็จบไปตรงไม่มีบทบาทแต่เรนไม่มีบทบาทเพราะเราไม่ได้ลูกไม่ขาดนั้นการฝึกหัดเอาจะมีอ่า มีบุรุษคนนึ่งจากวัวป่าวัวป่าวัวทึกที่มันอยูแต่ว่ามันมีมันมีเชือกผูกอยู่บนจมูกนิดเดียวแล้วบุรุษจะเป็นจากวัวทึกมาทึกอยู่มันจะเป็นไงมันจะจะพลิกตัวเองวิ่งใส่บ้างวิ่งตัวบ้างวิ่งนี้บ้างเป็นภาระ ต้องรู้ต้องได้หาวิจักหาวิจักรู้เถอะเอาหลอกล่อเอาหญ้าอะไรมาล่อไว้ล่อมือเข้ามาเข้ามาจับจับก็วิ่งนี้บางทีก็วิ่งเข้ามาจนบางทีก็วิ่งนี้เอาไปมาพูดความค่อยฝึกจับตาค่อยฝึกค่อยดึงค่อยจุงค่อยให้มันเดินตามหลังเดินออกไปทางหน้า ฝดไปฝึกไปฝึกมาอ้าขึ้นปีหลังได้อ้าวพอขึ้นปีหลังได้แล้วพอเข้ามานอนก็นอนพอเวลาไม่เข้องฝอมเดินตามพอหลุด้นเดินไปทางไหนมันก็เดินตามไปพอหลุดก็นั่นนั่งโผล่คุยมันก็นอนฟัามเกิด เบื่อก็นั่งจะนอนก็นอนเบืรอก็นั่งจะลุกก็ลุกไปนั่นคือท่าทั้งบุรุษตอนนั้นทั้งบวชกหายหมดไม่มีอะไรไม่มีอะไรแต่ตอนก็บวชถึกลุกมาวิ่งคนวิ่งหนีไวมาจับได้มาจับได้ก็กดวดหัดทีข้อให้หลับให้นอนเดินตามหลังเดินออกมาเอาไปมาทั้ง โบท่องโบเสดหายหมดเลยก็มันเรามาฝึกการฝึกไว้ก็มันจะโบเสดจิตใจของเราสติของเรามันเรียนร้องมันเรียนระบบมันเรียนกดทุกมันเรียนกดทุกมันเรียนก็หมองน้องมานอนมันเรียนก็มู้อะไรมันเรียนก็ใหม่ดูนะมันเรียนก็ใหม่ดูมันเรียนก็ร้อง မသေးတော့မေအာမရာကအိုးမသေးကုန်ဖယဘာခါရမနာသာသိနေတယ်မှာဒါရီဘောကလည်းဖြစ်ပြီးသာသာကျောင်းကိုစာတယ်လို့လို့မလို့တယ်မလေးကသနောမန္တဘောတယ်မလေးကလည်းဒီအိမ်ကလေးတော့ရောမလို့ပေါ်လို့တယ် Los sectores, los sectores, los sectores, los sectores. เอาไปเอามาอะไรก็ไม่มีแต่สูนโยว่างเปล่าจากความหม่เห็นความเป็นตัวตนไม่มีนะสิ่งที่เก่งๆก็ไม่มีไม่มีอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่ไม่มีอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่ไม่เป็นไม่มีไม่เป็นเราก็เลยเห็นแก้งอย่ตลอดเวลาเห็นแก้งอย่ตลอดเวลา เรื่องชีวิตของเรามีอะไรก็รู้แล้วรู้หลายรู้หลายท่านแล้วความหลงก็รู้หลายรู้มากมาแล้วความรู้รู้มากมาแล้วความโกรธก็รู้มากมาแล้วความโกรธความหลงเจตนารู้มากมาแล้วเห็นจะมหูกตามาแล้วจริงแล้วโดยไม่แสดงเมื่อมันไม่แสดงเราก็หมดเรื่องจบจบฉากของชีวิตมันก็ะพุทธเ ชาติ้งแล้วคงไม่จะยอยู่ตรงแล้วมีอื่นที่ต้องทำไมอีกแล้วนี่การสุดชีวิตเราจะต้องเป็นฐานะเป็นฐานะเป็นอะไรบ้างสุดท้ายให้เห็นแก่ให้จบทั้งไม่ต้องแสดงไม่ต้องแสดงความสุขไม่ต้องแสดงความทุกข์ไม่ต้องแสดงความโลภความโกรธความหลงไม่ต้องแสดงความรักความชัง มันไม่จริงอ่ะมันไม่จริงอ่ะอันนี้ก็ตกในโลกของผมเห็นเพราะว่าสิ่งที่เรารำบมั็นความจำสิ่งที่เราทำมันเป็นมันดีหรือมันชั่วจริงไหมมันผิดมันถูกจริงไหมหรือมันเป็นธรรมชาติยิ่งเรื่องของชีวิตของคนเรา ยิ่งไม่จริงเลย แสดงใจตรงกันแล้วเราประโผเขายอะตล้วมันก็เหมือนเก่งเรามันเี่งไหมของเรารักมันเี่งไหมของเราครับเราไปตั้งความรักเราไปตั้งความจังไว้กับมาตู่เป็นของเพป็นคนเนี่ยก็เป็นคนแลาเสิ่งเหล่านั้นมันจะอยู่ในตัวเราของการเราเราเอาคิดเป็นห้อยไว้เป็ ด้วยกับความสุขใส่ใจด้วยกความทุกข์มันจริงหรือเมื่อจริงแล้วมันจริงแล้วเนี่ยไอ้ปัญหาเรื่องความมากขึ้นกระทบกระเทือนเลยไม่ไม่เกี่ยงเรื่องอื่นถูกหักถูกหลอกถูกฟังถูกตุกถูกโจมอยู่เรื่อยๆมาสร้างใหม่มาสรางขึ้นใหร่เอาเสียแล้วก็แสงให้เราเห็นอีก จิตความรักก็กลายเป็นความทงความชังก็กลายเป็นความรักความโกรธก็กลายเป็นความเมตตาละของเมตตาปนาของปุถุชนละกลายเป็นความโกรธเป็นความเมตตาความรักเป็นความปรารถนาเอ้าจเิงแลวนั่นก็ทำให้เราอกหักคนนี้นเ่นแปลว่าเองอาจารย์ในแบบนี้นะพอมาดูเรื่องนี้เราไม่ได้เห็นไม่ได้พบเห็นที่มัน เนาเดินตรงนั้นตลอดบางทีเราไปหาความสุขโอ้ยกพิจิตรพิจิตรพิจิตรเราก็เลยอ้าวความสุขตายเลยความทุกข์ได้เหมือนกันมันก็เลยนะไคนอื่นก็มาเราก็มาแต่คนอด่นในความไม่เที่ยงในความไม่ทุกข์ในความไม่เคยตัวตนมันมีอาการต่างๆของโลกของตัรของหลงเกลียดนะ มีมันแบดแยกตาแล้วก็ดูดูให้มันเห็นเห็นแย่จนทีมเรานั่นหลอกมันได้เราเห็นแย่เราเองมาดูมาศึกษามาดูเรามาดูนะมาดูชีวิตมาศึกษาแต่รู้ดูด้วยดูมันเกิดอะไรมันผ่านหน้าผ่านตาเรามาดูเกี่ยวเราจะต้องให้มันหลอกได้ จะให้ความสุขหลอกเรือจะให้ความทุกข์หลอกเรือมาดูนี่เคยสุขมาเท่าไรเคยทุกข์มาเท่าไรเคยรักมาเท่าไรเคยทำมาเท่าไรเคยมีกิเลสตัณหามาเท่าไรเคยมีความโลภความโกรธความหลงมาเท่าไรถ้าเกิดอย่างนั้นหลอกเรือก็จะเลยโกรธจนตายน้องจนตายโกรธจนตายทุกข์จนตายหรือนี่แล้วก็งวิธีที่เราศึกษาเห็นไหมมันก็มีเด็กลูกตาย เห็นเพื่อนมันไว้ลงไปลงมาโอ้โลกมันโลกมันทำดีไงโลกมันทำชั่วมันมีกระบวนการมันทำดี มันทำดีก็เป็นจุดจบจุดจบไม่ก็ฉลาดขึ้นมาว่า มาได้ใช้โลกมันจะทำชั่วไปเรียนเป็นคนเดีแต่เรียนเป็นคนเดีโอ้โลกมันทำดี แล้วเลย เก็เลยให้มันทำเองลูกมันก็เพื่อห้ามให้มันเพื่อเรามเสติคอยเลยนาลงนาคิดไปว่าอ้าวเราลูกอย่างนี้มันทำดีแล้วนามันทำดีใจมันทำดีมันคิดไปลูกอ้าวมันไปเลยกลับมามันจะไปคิดชั่วก็กลับมา โอ้ก็สอนมาดูมันไม่ผิดสายตาเลย นิดเดียวเลยนะพอลูกเห็นมะลูกทำมาครับแล้วให้มันทำความดีทำความดีโดยลูกแค่เห็นอยู่รู้อยู่เห็นอยู่รู้อยู่ไม่ใช่ความหลงก็ให้มันทราบความหลงเราดูมันอยู่เห็นมันโลกเห็นมันปวดมันความหลงมันทร้างความหลงมาได้ความทุกข์มันจะมาตั้งฐานทร้าบความทุกข์ ความโกมันจะมาตั้งฐานข้าความโกเหมือนกระับนเวลาข้าฐานร้าเพื่อจะไปเปลี่ยนไปร้าเพื่อจะไปทำความชั่วสมาตั้งไว้เพื่อทำความดี เห็นลูกมามีสติเป็น เป็น เป็นการดู การทำในสิ่งที่ชอบความหลงไม่ถูกต้องความรู้สึกตัวไม่เป็นสิ่งที่ถูกต้อง ทำดูแล้วไม่ต้องถามนะก็ตอบได้จะเลยได้เลยความหลงมาเดียวจะเลยได้ไปไม่ไปแค่เดียวพิเดียวความรู้มีเท่าไหร่ก็ประกอบประกอบทำมาไว้คอยดูแลอาศัยความรู้เมื่อเราอาศัยตาเราอาศัยตาเพื่อจะดูแล แล้วก็สิ่งทีผ่านราสาตามันดูแลองเก็แทศไยแทศไขแล้วก็ปลอดภัยความปลอดภัยลัทธิีของตาเกิดในาอันตรายความปลอดภัยลัทธิีของกลิ่นของรูปของรสของโผฏฐัพของอารมณ์ของเสียงแล้วก็แก้ไขได้ถ้าเราดูแล วม่ให้มันเป็นแบบมาดีลูกก็เป็นแบบกินก็เป็นแบบเสียงก็เป็นแบบลูกก็เป็นแบบอารมณ์ก็เป็นแบบภามนายึดเพื่อจะทำหน้าที่ของพอมายึดตาเพื่อทำชั่วพอมายึดจิตใจเพื่อทำตัวชั่วแล้วก็เลยปล่อยให้เขายึดต่อพอมายึดใจเพื่อให้ทำตัวชั่วเพื่อความโกรธ ความทุกข์ความเครียดความมันบควางวุเนราาเอามาที่ใจเพื่อทำตัวตัวเราก็เลยไปดูแลคอยนะให้เขาทำตัวทำตัวตมชั่วได้สำเร็จเราก็เลยคอยฝละลเลย ไม่ค่อยรับผิดชอบโดยเฉพาะเรื่องปีใจ เรื่องของตายเนี่ยบางทีเราช่วยกัน เป่นท้องเสียทางขับในถ่ายออกคิดในร่างกายขับออกทางลมหายใจขับออกทางผิวหนังขับออกทางปัสสาวะปุดแต่ละขับออกไปขับของเสียขับของไม่ดี แล้วก็อาจียนมาดูพยายามช่วยตรงนี้ความรอดความสางความหิว ความอีกคุนก็ช่วยของมันแล้วใจม่นรู้จะช่วยไรไม่รู้จะช่วยเไรเอาแต่เพื่อความโกรธก็ความโลภก็ความร้องก็ความรักก็ความจำก็ความสุขความทุกข์ก็โอนเปไปหมดเรียควาคนดี พวกคนนั้นน้อยเลยอเกิไปอะไรเอาคนมันเลยยไม่รู้ไม่รู้อะไรเกิดแบบนี้เราว่าดูที่เอาจริงๆก็เรื่องของใจเรื่องของโลกไม่ต้องไม่ต้องไปช่วยเขาเลยเขาช่วยตัวเขาเองอย่างดีที่สุดแต่เราก็ทำให้เขาเพี้ยนเลย มาเราจะทำให้ประเทศเราเที่ยวนาเราเที่ยวจิตใจเราเที่ยวความรู้ราไม่รู้เครียดไปเยอะๆจนถึงเป็นโรคเอดจนถึงเป็นโรคอะไรวันละโรคอะไรต่างๆใด้ได้ได้ทำเพื่อตัวกอบทำให้ความเด็กเครียดเครียดเวลานอน ทำไมหนอกินยากินยามากเไปเพื่อไม่หลับไม่นอนให้มันพุ่งพุ่งเกิดแต่มันจะสงบไม่ให้มันสงบเรื่องนั้นเราเห็นเหล่าโมยาเดี๋ยวดูน้ำต้มเทเดี๋ยวดูปลาเลยมันมีการทำให้เขาดูไปแต่ดูทุกคนจะเจ้าหนาเกิด เราไม่รู้ตัวหลงเราไม่รู้ตัวหลงแล้ววานนีเราพยายามช่วยเัเองสิ่งที่เราพยายามช่วยต่อให้หยุดให้เย็นได้ก็เป็นเป็นการช่วยตัวเาแต่มันไม่พอ มันไม่เพียงพอต่อการฝึกขี่แต่เขาช่วยตัวขขงไม่ไม่ได้เลย มันยังมีสิ่งที่จะทำให้ผมหลงหลงเพราะตัวมันเป็นตัวอวิชาตัวลงมันมันจะป่าพวกมีป่าก็มีจัดมาเมื่อจัตว้ายก็มีจิตเวลาท่านวอกนักเกียรติป่าจะออกมาเสืออุบาทมีอยู่คู่เสียหายคอยจับต้องมองอยู่ทุกวันวัน ใครเดินผ่านไม่ระวังมีหลงตาเมื่อที้เกลียดเสือเหมือนตัณหาอวิชาความไม่โล้ความหลงไหลแม่เสือมาตัณหาของนักหนาเอาเมื่อใดข้าเสือได้สบายผู้เทียกป่าป่าที่เราเปนอ่เมื่อความรู้เกิดเลยความเสื่อ เคยมาเปิดมาสร้างควารู้สึกตัวมาดูมาดูเราให้มันเห็นห้ามเห็แยกเลยการที่สร้างตัวรู้ตัวรู้ตัวรู้ขึ้นมาเมื่อเกิดถามป่าอย่างพระเจ้าพุทธาถามป่าแต่อยาตัดต้นไม้รู้พระเจ้าพระเจ้าสอนก็รู้ต้องถามป่าแต่อยาตัดต้นไม้เจอรู้เลย รูกสึกรู้สึกรูสกมันะาต่อเพราะความรูกเป็นตัวรูกเป็นขาเราเป็นสร้างตัวรู้มารู้มารู้มารู้มันโลกมันเป็ี่ย็มัน็ะเห็็มัน็ะเห็นเลกมันก็อยู่ไม่ได้มันมันนี่เลกแต่ก่อนน้ำเขาเนี่ยมีข้างมีเสือมีนี้เสือโค้งก็มีล้อตลอดเลยมัน นี้ดับการตลอดเพียงด้วยตอนนั้นมันมีกลิ่นเป็นกลิ่นขาตาที่เราได้กลิ่นของเราบางทีเราพูดเรื่องกลิ่นเราก็ชอบลมตาลมกลิ่นเลิศไปดูแถวหมอคง หก่องเลยเลยพวกเกล็ดเกล็ดเป็นน้ำไปน้องโดดเราเปลี่ยนพวกเปลี่ยนอะไรนะบางคนก็ชอบนะแ้่ผมกกมองมองเลยมองไม่ตกมองไม่ตกมองไม่โลกมองไม่ตกมองไม่หลงมองทุกอย่างเลยเป็นมาเด็ดขาดอันเด็ดขาดให้เราขาดเราเองเห็นไหม ความรู้สึกตัวมันรู้จริงๆไหมความหลงมันหลงจริงๆไหมความโง่มันโง่จริงๆไหมความคิดผู้ท่ามันจริงๆไหมปฏิบัติมันจริงไหมอาภรณ์ความมีสวยในรูปในรูปในสิ่งในเสียงมันจริงไหมหรือว่าอะไรมาก็รับใช่มันเราไม่ติดที่จะต้องทำตรงนี้สักหน่อยได้นะ วัยเดียนมาเยอะทั้งหมดคนมาหาพ่อเมื่วานจะสอนเรื่องสารสารพัดอยู่บางคนมาหลวงพ่อบอกว่าเยอะๆสอนนี่ก็กังทำอยู่ตรงนี้เขากำลังถามเยู่บอกนี่ก็ก่อนบอกนี่ก็ก่อนบอกเรื่องนี้ก็ก่อนเดี๋ยวสาวไปพูดกันมาในเรื่องอะไรพ่อไปจะมาบวชอะมาบวชมาบวชนะ แล้ววันนี้หลวงพ่อที่วันไหนหลวงพ่อจะอยู่วัดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่เท่านั้นนี้ทำอยู่จบแล้วครับจบเรียนจบเรียนแล้วก็กพอแล้วพอแล้วเพิ่มความนะสอมาทีก็จบไปนี่การปฏิบัติธรรม เรากำลังทำอยู่เคยทำมาแค่ มันไม่เลือกที่อะไรไม่รู้จักเป็นธรรมชาติเลยล้วก็อะไรมาตรวจเราจะทำให้เป็นเสรนทำเรื่องนี่มากจนจบขาดการบอกการสอนทั้งบอกทั้งขาดตรงไหนมาถูกเราสอนทำถูกตรงไหนมาถูกบอกถูกแล้วถูกแล้วแต่ว่าเรื่องอื่นก็มี คนมาอยากลงมาแขกมาาเขานำพระนักมาให้รอถวายนำพระนะมันเลยบอกว่าพระนักถ้าเอาเลยเลยเราเรยเราต่อไปบางทีก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแล้วก็รู้สึกแย่สิเราจะพูดจะเลยเรากำมันทำนี่ทำมันตรงนี้อะไรที่มันมาก็ เรียจเขาเป็นเวทนาเวทนาปวดไปด้วยหรือเพียงเลดี๋ยวกัเวทนาจะมาไม่ต้องไปแบบจะเอาทำมาเกี่ยวกับเวทนาอันนี้เกนี่เรื่องเล็กกำหลดด้วยการรู้เวทนาทำหลดด้วยการบรรเทาทำหลดด้วยการละเกี่ยวกับเวทนาไม่ใช่ตัวมันมีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับถูกต้อง แต่ก่อนเราเป็นตัวไม่จนเป็นตัวก็โอ้ยตัวจริงเป็นทุกข์ทุกข์จริงอันนี้มันฉลาดเป็นเวทนาเกี่ยวกับเวทนาฉลาดด้วยแต่ตอนเวทนาทำโง่วันนี้เวทนาทำฉลาดอะไรก็ไปมาเป็นความฉลาดไปการรู้แย่รู้แย่จริงๆจนเกิดหลงไม่มีแต่ตอนเวทนาไม่ทำ ความคิดตกเกี่ยวอันตัวเป็นตัวเหนือความคิดคิดเรื่องอะไรรูว่าตัวตนนะ พอมารู้ว่าจริงๆถูกหลอกมาถูกแค่ตัวแค่แค่ความคิดตัวเองชนะตัวชนะตัวเองนะความคิดตัวหลงตัวหลงคิดชนะตัวชนะตัวนี้ดีหมดท่า เลื่องผองกหัวออกแต่เราดูดีๆนะมันคิดมันบอกความจริงแต่เราก็ให้มันปกติแบบลอยตัวพอจับได้ได้ทางเราพอจะเอะจะเอะกับความคิดความคิดออกมาจากประตูความรู้สึกตัวเข้าประตูอยู่แล้วจากใต้คาหนังคาเขา ไม่มีทางไปต่อโทษเรื่องลดชาติทุกความคิดจบทุกข์ความคิดโกรธโลภหลงประกอบตั้งต้นจากตรงนี้กันนะมีกำลังพอพอพื้นฐานพื้นฐานมันเป็นอะไรเยอะเห็นตาเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมที่มันเป็นด่างเป็นด่างทำให้เราหลงตรงนี้ หลงในเวทนาหลงในหลงในความคิดหลงในธรรมมันนี่มันไม่หลงมันทำงมเห็นเวทนาก็เห็นแค่เห็นกายก็เห็นแค่เห็นความคิดก็เห็นแค่เห็นธรรมก็เห็นแค่มันก็มีกำลังออกมันจะได้ของมันก็รวมตัว ทั้งทั้งสิ่งอย่างกายก็เลยเวทนาก็เลยคิดก็เลยธรรมก็เลย ก็กลายเป็นมาเป็นความรู้ความรู้ตัวตัวแต่ตอนมเวทนาเป็นเวทนาใหญ่ไปทั้งหมดตายมันใหญ่มีตัวมีตัวอยู่ในกายจิตก็ใหญ่มีตัวมีตัวอยู่ในจิตหางก็ใหญ่กุศลก็ใหญ่อกุศลก็ใหญ่อกุศนตัวบกุศลแข่งกันใหญ่โต พอมันมีสติรู้สึกตัวพอรู้สึกตัวใหญ่ตัวได้ไหมใหญ่ตัวสร้าเคามรู้สึกตัวหลายวันเห็นเวทนาจะคิดได้เห็นกายจะคิดได้เห็นลมคิดก็คิดได้เห็นทางอารมณ์จะคิดขึจะคิดไป้จะคิดได้ความรู้สึกตัวมันใหเมื่อใหญ่ก็มีอำนาจเมื่อมีอำนาจก็มีความเป็นธร เมื่อใน่โดนอะไรหลงตัความชอบทำความเกิดหลงตัวเอ้ยได้มากรฐานได้ทะลุหลงตัวติดสันทิต้องทีแต่ตกโลุกลุกเลยแล้วทั้งหมดมันตะตัวทีแต่ตัวเย็นเต้นเป็นอย่างนี้การปฏิบัติธมไม่เห็นไม่เห็นท่านมาเห็นเยู่ตลอด ไม่ได้เรียนหนาไปก่อนเหมือนโลตัดเหมือนอะไรนั้นยากจะ่ปฏิฆาเพื่อตัวละโลละโลละเห็ละแล้วต้องไม่บอมีอะไรใจมีใจทำอยากถามมาตรงถามมาทางตัวรู้สึกตัวทั้งหมดอืม Gracias.